hoictus hoptetai temeten elafon kai ton suagron kai ten ornin kai ton lagon teme creas ex hudatos takeron dos creas opton dos hemin pein pantes epiomen fere tas trugonas kai ton fasianon fere tu usar kai alleka perique phagomen ho raio se dos galace opton panus dei teme auton fere meli e iston oxobafon fere kai hena siteuton kai salachon kai haliston dos hudor eis heiras ferete e iti echete protogola metamelitos kai kopten merison auten aromenta mere